we should understand the quality of the Buddha เพราะว่าเป็นความสามารถ เป็นพระสัพพัญยุตยาน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะ ที่จะสามารถที่จะทรงยกอุปมาที่ชัดเจนมาก ซึ่งเมื่อทรงยกยกอุปมาให้การเปรียบเทียบระหว่าง ฝุ่นดินที่ปลายพระนขากับแผ่น พื้นปฐพีใหญ่เนี่ย ผู้ฟังก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างชัดเจน ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะยกอุปมา ที่ชัดเจนเยี่ยงนี้ได้ นี่เป็นความสามารถของพระบรมศาสดาเท่านั้น เราไม่กล้าไม่กล้าทำจอาจจะมีหลาย ๆ คนที่จะผลเข้าใจไหม บางคนที่จะบ่น because it is it is very clear. It is not necessary to make a question. We we dare not do. Okay, we dare not do. We we feel something to do, but Buddha did it. There is a reason. เพราะว่าบางคนอาจจะบ่นว่ามันมันชัดเจนมากไม่เห็นจะต้องยกตัวอย่าง ไม่เห็นจะต้องถามเลยว่าอันไหนมันมากกว่ากัน แต่ว่า พระบรมศาสดามีเหตุผลที่ที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมา แล้วก็กล้าที่จะยกตัวอย่างนี้ ในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าที่จะยกตัวอย่างนี้ค่ะ so bhikkhus give an answer Buddha a little bit of soil that you have taken on is on your fingernail compared to the great art it is very little out of comparison it is trifling ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝุ่นในปลายพระนาขาไม่อาจเปรียบเทียบกับพื้นแผ่นดินใหญ่แม้เพียงส่วนเสี้ยวค่ะ The Buddha said in the same way when humans pass away few are those who will be reborn as humans or devas many are those who fall to the fourfold states like great art พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสต่อว่ามนุษย์ทั้งหลาย หรือว่าเทวดาทั้งหลายเมื่อละจากร่างมนุษย์ไป หรือว่าเมื่อละจากร่างของเทวดาไป ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นเทวดาใหม่นั้นมีน้อยมาก แต่ว่าจะ เทียบกับฝุ่นในปลายพระนขา แต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายเมื่อละจากร่างมนุษย์ และร่างเทวดาไปต้องไปเกิดในอบายภูมิมีมากกว่ามาก มากกว่ากันมากเทียบได้กับผืนปฐพีใหญ่ค่ะ In the same way when Deva die few are those who can be reborn as Deva or humans again many are those who fall to the fourfold states และในทำนองเดียวกันเมื่อเทวดาตาย เทวดาที่จะได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกหรือว่าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก มีมีมีประมาณน้อย เทียบได้กับฝุ่นในปลายพระนักขา แต่ว่าเทวดาที่จะต้องตกไปเกิดในอบาย มีประมาณมากกว่า โดยไม่มีประมาณเทียบได้กับพื้นปฐพีใหญ่ค่ะ In the same way when animals die Few are those who can be reborn as humans or devas. Many are those who fall to the f o u r f o u r states again. ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายละจากร่างของเดรัจฉาน มีเพียงส่วนน้อยที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องไปเกิดในอบายเทียบได้กับผืนปฐพีใหญ่ค่ะ which are more, who are engaging wholesome deeds, which are more, who are engaging unwholesome deeds. ไม่ทราบว่าอย่างไหนประเภทไหนมากกว่ากันคะคือว่าพวกที่ทำกุศลกุศลกรรมมากกว่า Those who are engaging wholesome deeds like a s w i l on the tip of the fingernail ผู้ที่ทำกุศลกรรม มีประมาณน้อยเทียบเท่ากับฝุ่นในปลายพันนักขาของพระบรมศาสดาค่ะ Many are those who are running and playing on the ground แล้วพวกที่ บางทีวิ่งวิ่งอยู่ใต้พื้นปัตภีนี่มีมากกว่าไม่มีประมาณเทียบเทียบได้กับพื้นปัตภีใหญ่ค่ะ Children they like running playing on the ground เด็กๆชอบที่ชอบที่จะวิ่งเล่นในในสนามใช่ไหม If they make them stay somewhere there is a boundary they are not they are unhappy เด็กชอบที่จะวิ่งเล่นบนสนามกว้างๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีมีคนให้เด็กวิ่งเล่นอยู่ในอยู่ในที่ที่ถูกจำกัดนะคะ เขาก็จะย่อมจะไม่ชอบ ย่อมจะไม่มีความสุข Who are you แล้วพวกท่านเป็นใคร ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ ยังเป็นเด็กๆใช่ไหม ชอบเว้นชอบอาตมาอยากให้โยมทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าไม่ชอบ ไม่ชอบปฏิบัติ ไม่ชอบปฏิบัติศีลโดยแท้ ไม่ชอบปฏิบัติ สมาธิไม่ชอบปฏิบัติปัญญา การปฏิบัติเหล่านี้เมืองว่า เราอยู่ บนปลายนาคาเพราะว่ามีจำกัดนะ เราก็ต้องบังคับจิตของเรา เราก็ต้องพยายามทำโดยสติโดยปัญญาเราไม่อยากทำก็เราชอบ วินบุนแผ่นดินก็เขาเรียกว่าเด็กกเข้าใจแล้วใช่ไหมเด็กที่ยังไม่ they are they are not immature yet that's why they are they don't like they don't like staying on the fingernail which has a boundary แต่ยังไม่โตจะไม่ชอบวิ่งเล่นอยู่บนเล็บซึ่งซึ่งมีขอบเขตจำกัดอาตมาขอให้โยมทั้งหลายเป็นผู้ชายตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ต่อไป ถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่ จะตกในอบายภูมิ อบายภูมิคิดไว้ดีๆ What are we talking about? we are talking about how to discern idol cognitive process and mind o cognitive process. ขณะนี้เรากำลังพูดถึงการกำหนดดูในนามนามธรรมในจักรุทวารวิถีและมโนทวารวิถีค่ะ After developing four element concentration, need to discern eye sensitivity and b h a v a n g a together, and then need to pay attention color as object. หลังจากที่ท่านได้กำหนดดูธาตุสีแล้ว ท่านก็จะต้องใส่ใจไปที่จักขุประสาทและผวังพร้อมกัน หลังจากนั้นท่านจึงใส่ใจไปที่สี เพื่อเป็นอารมณ์เป็นรูปารมนา So when the color impinged to the Sakupasada and the b a w a n g a at that time, cognitive process will arise. เมื่อเมื่อสีสีไปกระทบที่จักขุประสาทและผวังเสร็จแล้วจักขุทวารวิถีก็จะเกิดขึ้นค่ะ So first I told meditators to to see the mental process as it is as quick as possible ในเบื้องแรกพระอาจารย์เรือตาจะแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรม ได้กำหนดดูจักขุทวารวิถีที่เกิดขึ้นแต่ละจิตขณะเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่เขาจะสามารถดูได้ค่ะ As I told all of you what the meditators reported me when the when they saw cognitive process they can sense cannot cannot make it. <laughs> it is very quick. So in this way, they can they can see in their mind. Oh. So if they see naturally as it is, until it becomes weak. At that time, they need to develop concentration, need to descend both door, need to descend. need to pay attention color as object, then they will see again. ซึ่งในเบื้องแรกที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้รายงานตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำให้เขาดูจากขุทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้เขาก็จะรายงานพระอาจารย์ว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือชิชิชิชิชิก็คือว่าเร็วมากให้พระอาจารย์ก็จะแนะนำให้เขาดูไปจนกระทั่งวิถีอ่อนกำลังลงเมื่อเมื่อวิถีอ่อนกำลังลงแล้ว สิ้นสุดแล้วพระอาจารย์ก็จะแนะนำให้เขาทำซ้ำใหม่ โดยที่เริ่มแรกก็ต้องใส่ใจไปที่ ให้ดูไปที่มหาพูดสี่ก่อน ลักษณะของมหาพูดสี่ก่อน หลังจากนั้นก็ให้ให้กำหนดดูสองทวารพร้อมกันก็คือจากจากขูประสาทและประวังครับ ให้กำหนดดูพร้อมกันสองทวารเสร็จแล้วจึงใส่ใจไปที่สี เมื่อใส่ใจไปที่สีแล้วก็จะเกิดวิถีจิตของวิถีจิตขึ้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะอธิบายต่อค่ะ so when they are familiar with the cognitive process I let them I let them count how many mind moment arise before bhavanga แล้วพระอาจารย์ก็จะให้เขาให้เขานับว่า มีวิถีมีจิตขณะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีผวังขั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่จิตขณะ if you have paper the table can you count for me how many mind moment are there in the idle cognitive process หน้าหน้าที่เขียนว่าเลขเลขห้านะคะหน้าห้าที่เป็นภาษาอังกฤษรูปารมนาลายนะคะ ให้ท่านนับว่า ก่อนที่จะถึงะวังขั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่จิตขณะ มีสิบสี่ขณะค่ะ Altogether there are 14 mind movements before Bhavanga และนี่อีกเจ็ดนี่อีกสอง Yeah meditators could see could see these 14 mind movements before Bhavanga ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถนับได้และมารายงานให้พระอาจารย์ทราบว่ามีมีทั้งหมดในจักขุทวารวิถีมี 14 ขณะค่ะก่อนจะถึงภวังขั้น After 14 bhavanga 14 mind m o m e n t s bhavanga interrupts so I I told them to check when the bhavanga interrupts what is the difference between other mind m o m e n t and the interruptions of the bhavanga เสร็จแล้วพระอาจารย์เดวตาจะแนะนำให้ผู้ปฏิบัติธรรมตรวจดูว่าเมื่ออมีมีจักขุทวารวิถี 14 ขณะแล้วมีผวังคักมีผวังขั้น แล้วหลังจากนั้นจิตขณะต่อไปอวิถีต่อไปเนี่ยมีมีความแตกต่างกันอย่างไร ต้องต้องมารายงานให้พระอาจารย์ทราบด้วย so after bhavanga my dog cognitive process ten mind movements follow again After 10 mind movements, Bhavanga interrupts. And then m i n d o cognitive process arise again. So in this way, m i n d o cognitive process arise one after another many many times. เขาก็จะมารายงานว่าหลังจากจักขุทวารวิถีมี 14ขณะและมีผวังขั้น และจะมีมโนทวารวิถีเกิดขึ้น 10ขณะและมีผวังขั้นและมีมโนทวารวิถีเกิดขึ้น10ขณะและมีผวังขั้น ป็นอย่างนี้มโนทวารวิถีจะเกิดขึ้นอย่างนี้หลายหลายครั้งค่ะ i d o cognitive process can arise only one time จักขุทวารวิถีจะปรากฏขึ้นเพียงแค่หนึ่งหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งหนึ่งวิถีคือสิบสี่ขณะเท่านั้นค่ะ so after when after they understand 14 mind movements of the i d o cognitive process before b a w a n g a I told them to name each of them หลังจากที่เขาได้สามารถนับได้แล้วว่า ในจักขุทวารวิถีมีทั้งหมด14ขณะก่อนที่จะถึงผวังพระอาจารย์ก็จะสอนให้เขาเรียกชื่อจิตจิตขณะแต่ละขณะตั้งแต่ขณะที่หนึ่งจนถึงขณะที่สิบสี่ค่ะ so the first one what is the first one ปัญจทวาราวจนะ dwara Gochana. And then? Chaku Vijnana. And then? sampatichana And then? Santirana. And then? Vathapana. After that? Shavana 7 After seven Javana? Tadaramana 2 Yes, yes. So they need to familiar with it. So when they are familiar, I told them to discern the mentality of each mind moment to break down the c o m p e t e n e s s of group เขาจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะให้มีความชำนาญคล่องแคล่วเมื่อเขามีมีความชำนาญคล่องแคล่วแล้ว พระอาจารย์ก็จะสอนให้เขากำหนดดู เพื่อที่จะทำลายสมุหาคณะก็คือความเป็นก้อนของจิตคณะ In the same way as I have told all of you yesterday first c i t t a in each mind movement, and then Vedana in each mind movement, and then c i t t a and Vedana. Two together, three together, four together, finally t h i r together y f u r t o in Javana. อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวแม่ชีจะจะยกตัวอย่างให้ใหม่ อย่างเช่น 14จักรุทวารวิถีมี 14 จิต มีสิบสี่จิตขณะใช่ไหมคะเราก็กำหนดดูแต่เฉพาะจิตก่อนในทุกในทุกในทั้งสิบสี่ขณะก็คือจิตตาจิตตาจิตตาจิตตาจิตตาจิตตาจิตตาจิตตาจนครบสิบสี่ต่อไปก็เป็นจิตตาเวทนาจิตตาเวทนาจิตตาเวทนาจิตตาเวทนาจิตตาเวทนาจิตตาเวทนา จนครบสิบสี่แล้วถึง แล้วต่อไปก็เป็น สัญญานะคะจิตตาภาจิตตาภาษะเวทนาตะกี้นี่ข้ามไป เป็นทำอันนี้คือยกตัวอย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานทำไปจนกระทั่งถึงปัญญินริยะก็คือชาวนะจะมี 34นะคะมีตั้งแต่จิตจนถึงปัญญินริยะ In the same way with piti and j a n a it will be 34 ในทำนองเดียวกันก็คือว่าจิตที่มี 34 คือมีเป็นกุศลจิตมีมีสมณัสสาเวทนามีปิติและมีปัญญาค่ะจะมี 34 ในชาวนะนะคะคือ34 33 32ก็คือบางบางชาวนะถ้ามี 34 33 33 32 อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในมนุทวารวิถีนะคะ Yeah, I want all of you know. All of you know that mentality arises very quickly. Quick, yes, meditators they understand it. But quick here means according to their according to their concentration and their insight knowledge. like a magnifying glass. If the power of the magnifying glass is different, what you can see will be different. อย่างเช่นแม้ว่าจิตขณะจะรวดเร็วมาก แต่ว่าเนื่องจากกำลังของสมาธิเขาก็จะสามารถเห็นจิตขณะที่รวดเร็ว เกิดดับรวดเร็วมากได้ ยกตัวอย่างเช่น แว่นขยาย แว่นขยายที่มีกำลังแตกต่างกันก็ย่อมมก็ย่อมมีความสามารถที่จะขยายได้แตกต่างกัน so the time meditators descend start descending ultimate mentality in each mind moment at that time they see it is arising and perishing quickly quickly they see very quickly But the time they practice vipassana, their insight knowledge become more mature. That time they all that they almost all the meditators reported. Now it is quicker than before because their insight knowledge become sharp at that time. แม้ว่าในระดับที่เขาปฏิบัตินามกรรมฐานเขาก็ได้เห็นจิตเกิดนามปรมัตเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วแต่เมื่อเขา ปฏิบัติไปจนถึงระดับวิปัสนาเขาก็จะมารายงานกับพระอาจารย์ว่าเขาสามารถเห็นการเกิดดับของจิตได้รวดเร็วมากกว่า ในขณะที่เขาได้ปฏิบัตินามกรรมฐานนี้เป็นเพราะว่า วิปัสสนาญาณของเขามีความแก่กล้าเพิ่มมากขึ้นค่ะ Yesterday, one of the meditators, I think Mechi, I think, eh, asked me It is arising and per perishing within a finger's net. I don't know how to say it. Pasa Thai. Eh? Don't worry. You see according to your ability only. Okay? You see according to your ability. Because it is arising and perishing very quickly. But the way our Buddha can penetrate the way Venerable Sariputra can penetrate, the way we can penetrate will not be the same. According to our ability only. It is good enough to realize Nibbana because it is only our ability. อย่างที่เมื่อวานนี้แม่ชีแม่ชีท่านหนึ่งได้ได้เรียนถามพระอาจารย์ว่า จิตนี้จะเกิดดับได้รวดเร็วมากใน ในช่วงเวลาลัดนิ้วมือเดียวเป็นเขาเขาพูดว่าเป็นแสนโกดขณะพระแล้วจะเห็นได้อย่างไร พระอาจารย์ก็บอกว่าก็เห็นตามความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันอย่างเช่นการการเห็นการการเกิดดับของจิตของพระบรมศาสดาของพระสารีบุตรเถระ หรือว่าของ ของพวกเราเนี่ยจะความสามารถในการเห็นการเกิดดับจะจะไม่เหมือนกันค่ะจะแตกต่างกันแตแต่ว่าเราเราเห็นเท่าที่เราจะสามารถเห็นได้ นั่นก็เพียงพอที่จะได้กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วค่ะ According to we humans nowadays see m e d i t a t o see it is also very quick but it will not be as quick as what the Buddha saw ในฐานะที่เราเราเป็นมนุษย์ในในปัจจุบันในปัจจุบันสมัยเนี้ยเราก็สามารถเห็นได้เร็ว แต่ว่าก็ไม่สามารถเห็นได้เร็วอย่างที่มันเป็นจริงๆ so in the m a j i m a Atthakada it is said Buddha Buddha I will pronounce in Burmese. <laughs> I, if I try to pronounce in Roman Pali, sometimes eh, uh, my clong, my my clong. <laughs> Buddha nehi tavakehi tatte kinsabi dena dena magena kileta pahani viteto nati. Whether Buddha, whether disciples of the Buddha in the way of removing the defilements are the same for Arahant. There is no difference. The removing of the Buddha, the removing the, the remove mo- removement of the sorry, Buddha also removed all the defilements. Buddha is Buddha became Arahant. All his disciples, those who became an Arahant, they also remove all the defilements. This removement are the same, same, no different. But the way Buddha can penetrate and the way his disciples can penetrate, they are different. But the Parinyaya ati, there is a difference in the penetration. Removing is the same. ในอัตถกถาของมัชฌิมานิกายได้อธิบายว่าการการได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระบรมศาสดาก็ตาม หรือว่าพระอริยสาวกก็ตามเมื่อได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วเมื่อได้บรรลุพระอรหัตมรรคยาน ความความสามารถในการประหารกิเลสจะเสมอเสมอกันก็คือพระอรหัตตมรรคยานจะประหารกิเลสได้ทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือ แต่ว่าในการรู้แจ้งแทงตลอดพระอริยสัจของพระบรมศาสดาหรือว่าพระอริยสาวกจะไม่เท่ากันค่ะไม่ไม่เสมอกันจะปริญญาคือการการ I will give it. I will explain more. Savakahi, Savakahi, Stona, Tatuna, Ikadis, Ikadita, Miwa, Namatitwa, Nibbana, Babu Nandi. All the disciples, they attain Nibbana, knowing some portion of the four elements. Ikadita, Miwa. သမတိတ်တောနိဗ္ဗာနံပါပုဏ္ဏတိ It means all the disciples in time of the Buddha and nowadays they pay attention they discern ultimate materiality in each particles they know all kinds of earthly materiality, but they cannot discern all the materiality of all the kalapa in the body, even in this body. Only partially, some portion only. Understand? ท่านอธิบายต่อไปว่าในพระอริยาสาวกในอดีตการก็ดีหรือว่า ในปัจจุบันสมัยก็ดี จะมีความสามารถที่จะกำหนดดูจตุธาตุเป็นแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ก็เพียงพอที่จะได้บรรลุพระนิพพานอย่างเช่นการการกำหนดดูปรมัตถรูปในรูปกลาบในในตัวของในตัวของเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเขาเขาสามารถที่จะกำหนดดู รูปกลาบได้ปรมัตถรูปในรูปกลาบได้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่สามารถที่จะกำหนดดูรูปประมัตในทุก ๆรูปกลาบในตัวของเราอะค่ะ Do you understand? So when you see small particles in your whole body, a lot, but you can you can analyze only some of them. This is our quality ability. Mm -hmm. ท่านเข้าใจใช่ไหมคะว่าอย่างเช่นในเวลาที่เราเห็นรูปรูปกลาบของตัวเราเนี่ยมันจะมีจำนวนมากมายไม่สามารถที่จะนับได้ และเรามีความสามารถที่จะกำหนดดูรูปปรมัตในในรูปกลาบเนี่ยเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะกำหนดดูได้ ทุกรูปกลาบที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรา So we need to discern, we need to analyze 28 types of materiality. This is what we all need to discern. But we don't we can't do in every kalapa or of only some. สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราจำเป็นที่จะต้องได้กำหนดดูรูปปรมัตให้ครบทั้ง28รูปปรมัตค่ะแต่ว่า เราไม่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถกำหนดดูรูปรูปปรมัตได้ทุกทุกรูปกลาบอย่างทั่วทั่ว In the same way, when we are going to, when meditators are going to discern externally, what they can analyze and what they can't, which are more. เราจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจว่าเขามีเขามีความสามารถที่จะ วิเคราะห์ได้เพียงใดและอีกอีกอีกมากเพียงใดที่เขาไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ เวลาที่ทำข้างนอก ในเวลาที่เขาทำภายนอกพยิทธา